Ee, çok kalabalıksınız, iyi ki kalabalıksınız. Ee, tek derdimiz ses olsun bu yüzden. Ee, bugün Ermenice bir öykü okuyacağım. Ee, Zabere Sayan'dan. Bir dönemi tanıklık eden e, aydın yazarlarımızdan biri. Kendi içinde büyük dönüşümler geçiren, çok bireysel e, bir e, felsefi, edebi zevkle başladığı hayatı 1909 yılında tanık olduğu e, Adana katliamı sonrası ve tabii 15 e, katliamından sonra da bir nevi tanıklık e, kaydına dönüştüren e, ve bu haliyle de büyük muhalif ses olan her dönem muhalifliğinin de bedelini ödemiş e, bir yazar. Okuyacağım öykü, öykü diyeceğim ama yine bir tanıklık, bir anlatı aslında. Yazarın Yıkıntılar Arasında adlı kitabından seçildi. 1909 yılında dönemin Patrikliğin tarafından oluşturulmuş bir heyetle beraber genç bir kadın olarak gittiği Adana'da, Adana-Mersin Kilis çevresinde e, tanık olduğu zulmü, vahşeti, yıkımı, kırımı ve bunlar içinden yine de Osmanlı kimliğine o dönem hala inandığı için bir arada birlikte bunların şifasının bulunabileceğine dair umudunu anlatıyor bizlere. Ee, anlatısı aslında yolun başı bir geminin içinde. Ee, aynı gemide hem patrikliğin ruhani önderleri hem Ermeni aydınları bir de Osmanlı askerleri beraber seyahat ediyorlar ve o hala Osmanlı askerleriyle bağ kurabilecek kadar ülkesine inanıyor. Yıkıntılar arasında da burada yer almamakla birlikte birlikte şöyle bir alıntısı da var. Eğer kan ve ateşle aklını yitiren bu insanların yaşadığı felaketi anlatabilirsem bu vatana karşı görevimi yapmış olacağım. Bu inançla tanıklık ettiği ve kayda aldığı bir bölümü sizlere Ermenice olarak sunuyorum. Tebi Giligya Şokelava gıdaner mestebi Giligyo nava ankistin, yevenler için kişere vorgantını ik miçer organimeç, ձեզ արհավիրքով նախագալ սարսափով գլեցներ։ Հետս է դե քանի կմոդենայինք աղերի սեմին, իրականությունը կխուսատեր գարձես իմ հասկացողութենս, ու չէի կարող անգեղծորեն հավատալ, թե վաղը արաբոտ մերսին պիտի հասնիք։ Ադանա, Կիլիգիա։ Շապատների ի վեր այդ անունները կգարթային մեր ուղեղի մեր անգինով։ Հոն արինոտ վերք մգար, որում շուպչիլը ծավակին սարսուրով մգծին ծերևություն քաղջ եւ հեշտալետ մտնոլորտ մգբարուրերնես։ Աստազատ երկինքի դա միջերգարանի միջերգրագանի գվետվեդեր իր մութ կաբույտ ալիքներով, որոնք միամոր են որորին շոքենալը առանց սայն ցնցելու։ Փնության բայցար եւ անհերթի քելեցկության ու մեր միտքերը դանչող մտածումներում մեջ այնպիսի հակասություն կար, որ դժվարությունները սկերտելեին մեկ մյուսը առանց սպահ մգան կարնելու եւ ASCII-ը այնքան հոգնեցուցիչ կդառնար, որ քրեթե ֆիզիկական ծավալ պատճառեր։ Ավետին գուցկի մեջ իսկ մղջրվելու գաղափարը դրակին անհամբերություն մը կպատճառեր մեզի, գուցե եւ լուր կբդդեինք մինչև ուշ ադեն շոկենալենք կամրջագին վրա։ Առանց իրար ու մեր սկացումները հաղորդելու համոզված էի, որ նույն բենտոտ հետաքրքրությունը կրաված էր ամենու միտքերը։ Հոնգային թուրքեր և հայեր, Բադիլիարքական երկրորդ պատվիրակությունը եւ բادرազմական երկրորդ ադյանի անդամները կճամփորդեին նույն շոկենալով։ Կային նաեւ վնասված վաճառականներ, արգացիաններ ու ասկականներ, որոնք ավերակները վրա կփութային աչքովին հաստատելու ավելին համեմատությունը։ Մինչև ուշად են մնացինք կամրջային վրա։ Ես գիշերը անցած էր։ Բարը երրորդներու վրաններեն երբեմն գլսվեին սրտակին հարաճանքներ, վերը շոքենավին լուսավորության ծառայող լամպտերներու դժգույն ծովքի մեջ կլեսնիդեր երբեմն հայ գրոնավորի մսև կծագը։ Զինվորականներ խմբովին կբդդեին, որ երբ ինձի գտեստ մոդենային, գծկուդուր պարեր գհասնեին ագանչիս։ Քանի մերսինի գմոդենան, սիրտս կայրի անպացադրելի ծավովմը։ Բարեն ճամփորդի մահարաչանքը գարձս կպատասխաներ այս խորհրդածության։ Երբ առանցնացա իմ խցիկիս մեջ, հետս հետ է ավելի ուշկույնությամբ վաղվան հայտնվելիք իրականության թողով ու բաշարվեցա։ Կարծես մինչև այն ադեմ ինձ անձանոց լույցով մոր հոցավորված էր իմ ներքին էությունս, որ փոխանակ պայծարությամբ երևան բերելու և ծևագերվելու բոլոր մտածումներս ընդհակարակը Միկաբատ շփոթության մեջ գխարնագերզանա։ Ու բոլոր այս դենտակին դարդամության մեջ, մեկ բացմել բատկեր մտեև, բադարատուն, բայց համարորեն գվերացարնար հիշողությանս։ Երկու ամիս առաջ Կարմիր խաչի ընկերուիներ եւ ընկերներ գմեկնեին Գալաթային, առաջինները։ Հարադև անցրև գուլար քաղաքին վրա։ Իստանբուլ ծածկված էր Քորշակույն եւ Խոնավ մեկիմը մեջ եւ անսահմանելի դժգոհություն կարգաշնչվեր ամեն բանի։ Մեր յետևը քարապի սրճարաններեն դարպավեց և մերանաղծուտ երգեր երգերցայն բարձրանային, ծավի ուշկին և հեծեծով աղաղազներու ես։ Ամենք ընսալ դշկույն էինք մերևներու նման և իզուր գճանայինք շտպիլ մეგնողներու։ Նավագը գպացվեր։ Մայր մգարան, ճագադը գջեր մգեր հետս է դե հերավորության մեջ ու մերքով իր թերատի աղջիկը շկած կորենգի ժպտեր, ուզելով ծացկել իր մատխաշ հոգին բոլոր շաչերանքը։ Այդ կորշակույն մեկին մեջ ջերմգով եւ անհետացող մորջագադը այդ կարակի սրճարաններեն ճուս խուժող հեծեծակին եղանակները անձրևին նրմունջը անքուտ եւ հեշտա հեշտավեց ոստանին վրա իրարու հետ խառնված այնպես սկացումով մի գվերացնեին հոգիս հոգիս որ քուլխու բուդույթ կբաճարեր ու ծունգերս կգտոդեին վերադարձիս ամենքնալ մդամփով եւ դրդում էինք։ Եվ ես կտեսնեի Գարմիր մղձավանջի մեջ հրթեված քաղաքը, հերավոր փախստականները, սկավոր եւ նախատված աղջիկները ու գաղաղաններ, գաղաղաններ։ Ու ինչ որ հերավոր մղձավանջ մներ այն օրը, այսօր քանի մի ժամ եկտը իմ մտնոլորդս կդասներ։ Շոկելավը գգենար, ամիջապես բարձրացա գմրճագին վրա, գգարձեի, թե առաջնը միդելնա, բոլորն ահոն էին սակայն։ Հիվանդակին աշխունության մը գար ամենու թեմքերուն, թեմքերուն վրա ու քնադության է մարած աչկետ ուսկուշանային իրադուհանդրեին։ Զինվորականները խումբ մը գգազվեին մեկ կոմ ու երկար վհադած աչկերով գնայինին Մերսինի վրա։ Բադվիրագության գրոնավոր անդամները մեկը իր սև թավիշե կծագին ներքև ջերմկած թեմքը գտարցներ գիրգյո ու վշտակին դամադրություններ գոխոշումից։ Նույն միջոցին նավեր գպուտային թիվինս, զինվորականները գաջավարեին իջնավոր։ Հուսապուկն այվածքներով գանցնեին մեր թիմացեն ու դխրությամբ ու առակորեն գպարևեին։ Քայլերնին անհաստատ էր ու գարձես շվարած, սուրերուն ցայնը կկաշկշվեր կետնին վրա։ Այդ ռոբեին դժվար էր որոշել, որ մենք թե իրենք ավելի դժբախտ կսկայինք ինքս ինքնիս մեր մեր թիմացներ դափարակ եւ գավորդակ հողիդարացությունը կհերանար մինչև մուշուշավակ վերներու շտկան այշալուսային քույներու բազմազան երանքավորում մը գծածաներ բոլորեն այդ քեղճկական բարզության վրա անգամ մնալ աղելի մղծավան չգերանար ինքս եւ գուզեի ժպտիլ այդ արեկնավետ երկինքին բայց ահա վասիկ բադրիակությունը պատրաստ կսպասեր եւ նավերը գմոդիկնային անսկալի ու մռայլ թեմքեր գնային մեզի, կորոնեին մեզ եւ ամեն բան գմտներին մեջիս։ Կրոնականները հանդիսավոր եւ ծանր երևույթով կարծես ուղարկավորության կպատրաստվի։ Մեր ամենուս դժգոհությունը գավերնար, սիրտս բռնված էր անսահման միշտի մեջ ու երակները սկսարսրեին գալիս։ Եկել էին մեզ թիմավորելու անոնք, որ տեսած էին ամեն բան։ Քրտեհե սուրե փախած էին ոմանք, իրենց աչքերում մեջ փոցերուն ելևէ չգբարեր ու հիշադակներու թարնությունը շփոց արակություն մուգուտա իրենց խոսքերում այդքանի նվարգյանի մեջ շատ բան շատ բան բացմեցին ու շատ բան ասիմեցին ու հագարակ մեր անսահման հուսահատությամբ մեր խոսքերը անիմաս լավատեսությամբ մտեցուն գտվեին իրենց գլուխնին գշարժեին ու գսեին ինչպես հայտնի է որ թեր շոկենավին վրա գկտրին երբ մեր սիմբոտ կտրինք Տպավորությունս շատ որոշ էր։ Կարծես մերերի մտան սեմեններս կմտնեին։ Մարդիկ մեզ կընդունեին լրին տխրությունով մը։ Ցերկերնի սկսերմեին ու կանցնեին։ Ու ծերով գիտե ինչ մգար օդարներով էս մեր վրա որ հաղորդակցության չէին մտնար ու ամրապնդված իրենց լշտի մեջ մեկ կողմ կգենային ու գնային մեզի արցունքոտ աչկերով։ Բանթոգը, որ գիշևան, գիշևանեցանք, լեցուն էր ամեն աստիճանի փախստականներով։ Հոնք դանք նաև վեհապարը, որուն ներգայացանք անմիջապես։ Ամբողջ օրը կարծես մղձավանչային երազիմը մեջ են դեսա անցուցարձը սևակ սևակ սևասկես գներու առաջին զոհեր են մեգուն ընտանիքի անդամները ուլաց ու գոցը արգացյաններու, որբերու եւ այլիներու, որոնց վիշտը գդրախ գդրախվերներ երևույթը։ Հետևյալ օրը պիտի մեկնեինք Ադանա։ Միթե օտային ավերակներու մեջ հելահեղորեն գմտածի այդ բանին ու այն քիշերնա անկուն ու ստնդադրով հսկեցի միշտիս վրա։